päevaplekis käisin ma, türahaks suured, kui heevaplekis käisin ma. vaid türa ots pea puts, niku pingi haulits, vitu kõrre türa varre lutik loom. seal nägin ma tütar lastaid türahad suured, kel rinnad maani rippusid, ait türaots peaputs, nikupingi aulits, mitu kõrret türavere lutikloom. ma tahtsin taga hullata, ait türad suured, paar piiska putsi pillata, ait türaots peaputs, nikupingi aulits, mitu kõrret türavere lutikloom ma ei saanud hullata, vaid türahad suured, sest kipsimunn oli poiki ees. vaid türaots, peaputt, nikupingi aunits, vitukure, türavarre, lutikloom. nüüd Eva Black on tripperis, ai türahad suured, nüüd Eva Black on tripperis, ai türaots, peaputs, nikupingi aunits, vitukure, türavarre, lutikloom.